Trečias skirsnis. Kadangi šis susikirtimas yra susijungimas, tai toks taškas yra mazgas. Iš čia atsiranda tai, kas vadinama socialiniu ryšiu. Kai kas tai vadina visuomenė sutartimi, bet čia tikrai sakant skirtumo nėra. Etimologiškai žodis sutartis susidaręs iš ryšio savokos. Susitarkime dėl lygybės, nes jeigu laisvė yra viršūnė, tai lygybė yra pagrindas. Bet lygybė piliečiai tai nėra lygiava, nėra mechaniškas sulyginimas viso, kas gyvena ir vystosi, tai nėra aukštų žolių stiebų ir mažų ažoliukų susibūrimas. Tai nepavydo ir nepalankumo kaiminystė padarant ir vieną ir kitą nevaisingus. Pilietinių požiūrių tai atviras kelias visiems gabumams, politinių tai visų balsų lygybė balsuojant, religinių vienoda sąžinės laisvė visiems. Lygybė turi savo galingą įrankį, nemokamą ir privalomą mokslą. Raštingumo teisė štai nuo ko reikia pradėti. Pradinė mokykla privaloma visiems, vidurinė mokykla prieinama visiems. Štai įstatymas. Iš mokslo lygybės seka visuomeninė lygybė. Taip, švietimas, šviesa, šviesa, viskas kyla iš šviesos ir viskas į ją sugrįžta. Piliečiai XIX amžius didus, o XX amžius bus laimingas – Nieko tuomet nebebus panašaus į seną istoriją. Nebereikės bijoti kaip dabar užkariavimų, įsibrovimų, uzurpacijų, ginkluotų varžybų tarp nacijų, kultūrinio vystimosi pertraukų priklausančių nuo vedybų karaliaus šeimoje nuo įpėdinio gimimo Tirono dinastijoje. Kongresai nebedalys tautų, nebebus kaldomos tautos dinastija išmirus, nebebus kovų tarp religijų, jos nesibadys kaktomis lyg du pragaro ožėjant begalybės liepto. Nebereikės daugiau bijoti nei bado, nei išnaudojimo, nei prostitucijos dėl vargo, dėl skurdo, dėl nedarbo, nei ešafoto, nei kalavijo, nei mūšių, nei atsitiktinių plėšikavimų tamsioje mūsų tikrovės įvykių gyrioje. Beveik galėtum pasakyti, nebebus jokių įvykių, visi bus laimingi. Žmonių giminiai vykdi savo paskirtį, kaip žemės rutulys vykdo savoje, sugrįž harmonija tarp sielų ir dangaus spindulių Siela jaus trauka prie tiesos, kai planetos jaučia trauką prie saulis. Bičiuliai, niuri yra valanda, kurią mes dabar gyvename. Niuri ši valanda, kada aš su jumis kalbu, tačiau šią baisę kainą mes perkame ateitį. Revoliucija tai muitas, kurį mes mokame žmonijos kelyje iš viesų gyvenimą. O už tą žmoniją bus išlaisvinta, iškelta ir paguosta. Mes tai užtikriname nuo mūsų barikados aukštumos. Iš kur gali pasigirsti meilis balsas, jeigu ne nuo pasiaukojimo viršūnių? Ak, mano broliai, štai čia šioje vietoje vienijasi tie, kurie masto ir tie, kurie kenčia. Nei iš akmenų, nei iš sijų ir geležies laužo pastatyta ši barikada. Jis sudėta iš dviejų dalykų, iš didžių idėjų ir begalinių skausmų. Skurdas čia susitinka su idealu. Diena čia susilieja su naktimi ir sako jai, aš mirsiu su tavimi, o tu atgimsi su manimi. Iš visų širdgėlų susijungimo užgimsta tikėjimas. Kančios neša čionai savo agoniją, o idėjo savo nemirtingumą. Šioji agonija ir šis nemirtingumas susilies ir taps mūsų mirtimi. Broliai, kas čia mirs, tas mirs ateities spindesyje. Ir mes nužengsime į kapą, nutvieksta aušros spindulių. Anžolrasas užbaigė savo kalbą, tikriau sakant, ją nutraukė. Jo lūpos be garsų judėjo, tarytumis dar būtų kalbėjęs su pačiu savimi, todėl visi atidžiai tebežiūrėjo jį, lyg stengdamėsi išgirsti jo žodžius. Plojimų nebuvo, bet ilgai dar visi šnipždėjosi. Žodis yra panašus į vėjo dvelkimą. Jo sukeltas protų sąjūdis panašus į lapų virpesį vėjyje. Šeštas skyrius – Marijus Niurus, Žaveras Lakoniškas. Pakalbėsime apie tai, kas vyko Marijaus mintyse. Prisiminkime jos sielos būseną. Kai mes neseniai pažymėjome, jam viskas buvo tik vizija. Aplinka jis regėjo lyg pro rūkus. Marijų mes pabrėžėme tarsi dengė šešėlis, krentas nuo didžiulių grėsmingų mirties sparnų įsiskleidusių viršų merdinčiųjų. Jam vaidenosi, kad jis nužengęs į kapą, jis jautėsi taip, lyg būtų jau anapus būties sienos ir į gyvųjų veidų žvelgė negyvėlio akimis. Kaip čia atsidūrė ponas Fošlevanas, ko jis atėjo, ko jam čia reikia? Marijus nekėlė savo tokių klausimų. Be to, kadangi nevilties apimtas žmogus paprastai esti įsitikinęs, kad ir kiti yra nevilties apimti, tai Marijui atrodė natūralu, jog visi eina mirti. Tik mintis apie kozetę jam suspausdavo širdį. Antra vertus, ponas Fošlevanas jo neužkalbino, jį nepasižiūrėjo ir netarytum negirdėjo Marijaus žodžių. Aš jį pažįstu. O dėl Marijaus, tai tokia pono Fošlevano laikysena jį ramino, mes net pasakytume džiugino, jeigu tokį posakį būtų galima pavartoti, žinant jo pergyvenimus. Marijui visuomet atrodė neįmanoma pradėti kalbą su šiuo mislingu žmogumi, kuris jam atrodė ir garbus, ir įtartinas. Be to jis jau seniai nebuvo jo matęs, todėl baukščiai ir santūriai Marijaus prigimčiai atrodė juo labiau neįmanoma kreiptis į poną Fošlevaną. Penkitas išrinktųjų vyrų pasitraukė iš barikados Mondetūro gatvelę. Jie buvo visiškai panašus į nacionalinius gvardiečius. Vienas nuėjo verkdamas. Prieš nueidami jie atsibučiavo su tais, kurie pasiliko. Kada išvyko penkitas gyvenimui gražintų žmonių, Anželrasas atsiminė pasmerktai mirtį. Jis įėjo į apatinę patalpą. Žaveras, pririštas prie stulpo, stovėjo susimastęs. Tau nieko nereikia, paklausė Anželrasas. Rasas. Žaveras atsakė, kada mane nužudysite. Palauk, dabar neturime ne vieno atliekamo šovinio. Tai duokite man gerti, paprašė Žaveras. Anželrasas pats jam padavė stiklą vandens ir kadangi Žaveras buvo surištas, padėjo jam atsigerti. Tai viskas, paklausė Anželrasas. Man nepatogu stovėti prie šito stulpo, atsakė Žaveras. Nelabai švelniai jūs su manimi pasielgėte, palikdami šitai per visą naktį. Suriškite mane, kaip jums patinka, tik jau galėtumėte paguldyti mane ant stalo kaip pana. Ir galvos linktelėjimų parodė į pono Mabefo lavoną. Atsimename, jog salės gale stovėjo didelis ilgas stalas, ant kurio buvo liejamos kulkos ir gaminami šoviniai. Pagaminus visus šovinius ir sunaudojus visą paraką, stalas liko laisvas. Anžolraso įsakymu keturi sukilėliai atrišo žaverą nuo stulpo, kol atrišinėjo penktasis laikė atstatęs jam prie krūtinės durtuvą. Ranka žaverui paliko surištas užpakalyje, o koja supančiojo ploną tvirtą virvelę, kuri jam leido žengti tik penkiolikos colių žingsnį. Šitai pančiojami tie, kurie vedami ant ešafoto. Paskui jie žaverą privedė prie stalo patalpos gilumoje ir ant jo paguldė tvirtai surišę per juosmenį. Nors pančių sistema nebuvo tokia, jog niekų gyvų nebuvo galima pabėgti, tačiau, kad nebeliktų jokių abejonių, žaverą jie apraizgė dar kitų būdų, kuris kalėjimuose vadinamas Martinvalu. Užnėriant kaklo virvę, nuleido ją užpakalyje lygi juostos, perišo ją kūną per pusiaują, paskui perkišo tą virvę tarp kojų ir vėl ją suveržė rankas. Kol žavera šitaip narpliojo, kažkoks žmogus stovėjo tarp duryje ir nepaprastai atidžiai įžiūrėjo. To žmogaus šešėlis privertė žaverą pasukti galvą. Jis pakėlė akis ir pažino Žaną Valžaną. Žaveras net nekrūptelėjo, tik iš didžiai užsimerkė ir te pasakė, visai suprantama. Septintas skyrius padėtis komplikuojasi. Greitai švito, tačiau ne vienas langas neatsidarė, ne vienos durys neprasivėrė. Tai buvo užra, bet nepabudimas. Kareiviai užėmusiai iš Anbrerį gatvės galą priešais barikadą, kaip jau sakėme, buvo atitraukti, gatvė atrodė laisva ir gazdino praeivius savo klaikė rimtimi. Sendenį gatvė buvo nebili kaip Sfinkso alėja Tebose. Kryžgatviuose bolojančios rytmečio saulės atošvaitoje nebuvo negyvos dvasios. Nieko nėra niuresnio už tokį tuščių gatvių skaidrumą. Nieko nesimatė, bet kažkas girdėjosi. Netolies įvyko kažkoks paslaptingas judėjimas. Buvo aišku, jo artėja lemiamoji valanda. Kaip ir vakar vakare, patruliai buvo sugražinti, bet dabar jau visi. Barikada buvo labiau sutvirtinta negu pirmosios atakos metu. Pasišalinus tam penketui, likusieji ją dar paaukštino. Bijodamas netikėto polimo iš užpakalio, Anžel Rasas patariamas patrulio, apžvalgiusio galių kvartalą – padarė svarbų sprendimą. Jis liepė užversti Mondetūro gatvelę, kuri iki šiol buvo laisva. Tam reikalui dar ties keliais namais buvo išardytas gatvės grindinys. Tokiu būdu barikada, akmeninė siena atsitvėrusi nuo trijų gatvių, iš priešakio nuo Šanbrerį gatvės, iš kairės nuo Gulbių ir Mažosios Valkatų gatvių, Iš dešinės nuo Mondetūro gatvelis tapo iš tikrųjų beveik neprieinama. Tiesa, jos gynėjai dabar čia buvo klinai uždaryti – Barikada turėjo tris įtvirtintus frontus, bet kelio pasitraukti nebuvo. Lyg tvirtovė, lyg pelėkautai, jogdamasis tarė kurfeirakas. Anžolrasas liepė suversti į krūvą prie smuklės durų kokius 30 grindinio akmenų be reikalo išverstų, pasak Bosiuė. Toje pusėje, iš kur turėjo prasidėti ataka, tyla buvo tokia gudi, jog Anžolrasas įsakė visiems užimti savo kovos postus. Kiekvienam buvo išduota po porcija degtinis. Nieko nėra įdomesnio už barikadą, besiruošiančią atremti antpolį. Kiekvienas įsitaiso kaip jam patogiau, visai kaip prie spektaklį. Vienas atsišlėja į sieną, kitas atsiremia alkūnę, dar kitas pečių. Kai kurie pasidaro iš akmenų soliuką. Jei kliudo sienos kampas, nuo jo pasitraukia toliau. Štai iš kišulys, kuris gali pridengti, reikia atsistoti už jo. Labai vertinami kairė rankiai, jie užima vietas, kurios nepatogios kitiems. Daugelis įsitaiso taip, kad galėtų kauti sėdėdami mat nori patogiai žudyti ir jaukiai numirti. Fatališkose 1848 metų birželio kautynėse vienas sukėlėlis pasižymėjęs itin taiklę akimi ir šaudęs iš aikštelės ant stogo, liepė jam ten atgabenti volterišką krėslą. Kartečės kulka jį čia ir nukirto. Kai tik vadas įsakė pasiruošti kovai, liovėsi bet kuri netvarkinga brusda barikadoje. Žmonės nustojo mėčioti žodžiais, buriuotis, šnipždėtis kampuose, rinktis grupėmis. Visa, kas sukiojosi mintyse, susitelkė ir virto ant polio laukimu. Barikada prieš ataką – chaosas, grėslę valandą įkūnita drausmė. Pavojus padaro tvarką. Kai tik Anžolrasas pasiėmė savo dvivamsdį karabiną ir atsistojo pasirinktame poste prie spragos, panašios išaudomą jangą, visi nutilo. Išilgai visos akmenų sienos pasigirdo negarsus sausas traškėjimas. Gynėjai taisėsi šautumus. Reikia pasakyti, kad visi laikėsi taip išdidžiai ir tvirtai, kaip dar niekomet. Aukščiausias pasiaukojimas yra paties savęs teigimas. Vilties niekas nebeturėjo, bet jiems liko neviltis. Neviltis paskutinis ginklas, kuris kartais atneša pergalę, kaip yra pasakęs Vergilijus. Kraštutinis ryštingumas grėbėsi kraštutinių priemonių. Šokti į mirties verpetą kartais reiškia išvengti katastrofos ir karsto antvožas gali tapti įsigelbėjimo lenta. Kaip ir vakar vakare visų dėmesys buvo nukreiptas beveik, net galima pasakyti, prikaustytas prie kito gatvės galo, dabar tekančio saulės apšviesto ir gerai matomo. Laukti teko neilgai. Į senle pusės aiškiai pasigirdo judėjimas, bet jis nebuvo panašus į pirmosios atakos triukšmą. Grandinių žvankčiojimas nerima kelinti sunkios masės bildesys, vario žlegėjimas į gatvės grindinį, savotiškai iškilmingas, dundėjimas visą tai rodėjo kartinas į grėsli geležinį mašiną – drebėjo lygi pat savo gelmių senos ramios gatvės nutiestos ir pastatytos taikiam ir vaisingam žmonių interesų bei idėjų bendravimui, o nebaisingam karo tekinių rėdėjimui. Įbestuose į gatvės galą kovotų žvilgsniuose įsidegė neapykantą. Pasirodė patranka. Pabūklą rytino artileristai, jis buvo atkabintas nuo pirmagalio ir paruošta šaudyti. Du prilaikė lafetą, keturi stūmė ratus – kiti iš paskos vežė šovinių dėžę. Matėsi uždegtas daktis. Ugnis suriko Anžel Rasas. Visa barikada iššovė, pasigirdo baisus trenksmas, dūmų debesis aptraukė ir paslėpė pabuklą ir žmonės. Po kelių sekundžių debesis įsklaidė ir vėl pasirodė patranka su kareiviais. Pabuklo tarnyba statė patranką prieš barikadą, išlėto, tvarkingai, neskubėdama, ne vienas artileristas nebuvo paliestas. Paskui taikytojas užgulė patrankos drūtgalį, pakėlė taikiklį ir pradėjo taikyti pabūklą taip rimtai, kaip astronomas, kad taiko žiūronai žvaigždė. Bravo, artileristai, sušuko bosijai. Ir visa barikada ėmė ploti delnais. Pavalandėlis tvirtai atsistojusi pačiame gatvis viduryje, apžergusi griovelį, patranka jau buvo pasirengusi kovai. Baisus nasrai žiūrėjo į barikados pusę. Nagi vyručiai, tarė kurfeirakas, mat koks žvėrys, iš pradžių spriktais, o paskui kumščiais. Kariuomenė tiesiai į mūsų savo storą letiną, barikada bus smarkiai papurtita, šautuvas kutemia, o patranka muša. Tai aštuonių svarų pabūklas, naujo modelio iš bronzos, pridūrė kombeferas. Tokie pabūklai nuo mažiausio proporcijos pažeidimo, šimtui dalių vario, dešimt dalių alavo, gali sprokti. Alavo perteklius daro juos per daug trapius. Tuomet tūtoje susidaro tuštumų ir puslelių, tam pavojų išvengti ir užtaisui padidinti, gal reikėtų grįžti prie apkaustimo lankais, kaip 14 amžiuje, ir iš viršaus ant tūtos nuo drūtgalio lygi kaklelio užmauti keletą nesudurtų plieninių žiedų. O tuo tarpu sukas iš bėdos, kaip kas išmano. Su terkšle galima nustatyti trūkius ir puslės pabūklo tūtoje, bet yra geresnis būdas – tai judamoji grybovalio žiežirba. 16 amžiuje visos patrankos buvo graištvinis, pastebėjo Bosiuė. Tai patvirtino Kombeferas. Graištvos padidina balistinį galingumą, bet sumažina šaudimo taiklumą. Be to šaudant iš artimos distancijos, trajektorija neturi reikiamo kampo, parabolė per daug padidėjęs, sviedinys lekia nepakankamai tiesiai ir negali tinkamai smokti į taikinį, kas tai būtina kautynėse – joba kai priešas arčiau ir dažniau reikia šaudyti. Šitą įdą sviedinio kreivis staigumą 16 amžiaus graištvinėse patrankose parėjo nuo užtaiso silpnumo, o užtaisų silpnumas panašiose pabūklose priklausė nuo balistinių sąlygų, pavyzdžiui tokių, kaip reikalavimas ilgiau įsaugoti lafetus. Galų galiai išeina, kad toks despotas kaip patranka negali daryti visą, ko įsigeidžia. Jos jėga, tikrai sakant, yra didelė silpnybė – patrankos sviedinio greitis tik 600 lyje per valandą. Tuo tarpu šviesos greitis yra 70 tūkstančių lyje per sekundę. Tai toks Jėzaus Kristaus pranašumas prieš Napoleoną. Užtaisyt šautuvus, įsakė Anžoirasas. Ar atlaikys barikados įtvirtinimai patrankos sviedinį, ar pramuš sviedinys spragą, štai koks buvo klausimas. Kol sukilėliai vėl užtaisinėjo šautuvus, artileristai užtaisinėjo patranką. Reduto gynėjus prislėgė laukimo nerimas. Driokstelėjo šūvis, pasigirdo baisus trenksmas. Aš čia, sušuko linksmas balsas. Ir tuo pat momentu, kai sviedinys trenkė į barikadą, į jos vidų įgriuvo gavrošas. Jis prasigavo iš gulbių gatvės ir vikriai perlipo per pagalbinę barikadą stovinčio frontų į mažosios valkatų gatvės labirintą. Gavrošas padarė barikadoje kur kas didesnį įspūdį negu sviedinys. Sviedinys įstrigo drusgų krūvoje, jis tik sulaužė vieną omnibuso tekinį ir pribaigė senas sulūžusias ansovę žėčias. Matydama tai, barikada prapliupo juoktis. Varykit toliau, šaukė bosiuje artileristams. Aštuntas skyrius. Artileristai duoda suprasti, kad su jais ne jokai. Gavroša visi apspito. Tačiau jis nesuspėjo nieko papasakoti. Marijus jį nusivedė į šalį visas virpėdamas. O ko tu čia atėjai? Šia tau, atsakė vaikas. O jūs ko? Ir jis atidžiai peržvelgė Marijų ramių, akiplėšiškų žvilgsnių. Jo akis atrodė padidėjusios nuo to išdidaus gedrumo, kur išvietė jose. Marijus griežtų tonu kalbėjo toliau, kas tau liepė grįžti, ar bent įteikė į laišką pagal adresą. Dėl to laiško gavrošą truputį graužė sąžinį. Skubėdamas grįžti į barikadą, jis veikiau tuo laišku atsikratė, negu įteikė jį. Gavrošas turėjo savo pačiam prisipažinti, kad laišką truputį lengvapėdiškai patikėjo tam nepažįstamam žmogui, kurio net veido tinkamai nebuvo įsižiūrėjęs tamsoje. Žinoma, jis matė, kad tas žmogus be kepurės, tačiau to per mažą. Žodžiu, dėl šio dalyko jis jautė širdyje sąžinės priekaištą ir bijojo, kad Marijus jo neišbartų – Norėdamas iš tos bėdos įsisukti, Gavrošas pasirinko visų paprasčiausią būdą. Ėmė begėdiškai meluoti. Pilietį, aš įteikiau laišką durininkui. Dama miegojo, jį gaus laišką, kai tik pabus. Siūsdamas laišką, Marijus turėjo du tikslus – atsisveikinti su kozete ir išgelbėti Gavrošą. Jam reikėjo pasitenkinti pusę to, ko siekė. Staiga jam dingtelio, ar tik nėra kokio sąryšio tarp laiškų išsiuntimo ir pono Fošlevano atsiradimo barikadoje – Parodęs Gavrošui poną Fošlevaną, jis paklausė, ar pažįsti šitą žmogų. Ne, atsakė Gavrošas. Kaip jau minėjome, Gavrošas iš tikrųjų Žaną Valžaną buvo matęs tik naktį. Migloti ir lygūsti įtarimai kilę Marijaus sąmonė įsisklaidė. Ar jis žino pono Vošlevano įsitikinimus? Gal ponas Vošlevanas respublikonas? Tuomet jo dalyvavimo šiuose gautynėse visai suprantamas. Tuo tarpu Gavrošas jau sukinėjusi kitame barikados galė ir šaukė, kur mano šautuvas? kur Feirakas liepė atiduoti jam šautuvą. Gavrošas įspėjo draugus, kaip jis vadino sukėlėlius, kad barikada iš visų pusių apgulta. Jis turėjęs daug bėdos, kol čia prasiskverbės. Praima iš gulbių gatvės sekas vienas linijinis batalionas, susistatė šautuvus gubomis mažojoje Valkatų gatvėje. Iš priešingos pusės municipalinė gvardija laikanti užėmusi pamokslininkų gatvę. Tiesiai prieš barikadą sutelktos pagrindinės jėgos. Pranešęs tą žinias, Gavrošas pridūrė, dabar aš patariu, kaip reikiant jiems įkrėsti. Tuo tarpu Anžolrasas, stovėdamas prie savo šaudomosios angos, įtempęs dėmesį sekė priešą. Polėjai turbūt nelabai patenkinti šūvio padariniais daugiau nebešaudė. Viena pėstininkų kuopa užėmė gatvės galą už pabūklo. Kareiviai ardė gatvį ir iš grindinio akmenų statėsi tiesiog priešais barikadą nedidelę žemą sienelę. Kažką panašaus į apsauginį pilimėlį, kokios 18 colio aukščio. Už kairio šio pilimėlio kampo matėsi priemestinio bataliono sutelkto sendenį gatvėje prie šakinį vorą. Anžol Rasas į savo sekyklos tarėsi pagavęs tą ypatingą garsą, kuris pasigirsta, kai iš dėžės traukiamas kartečis sviedinys, ir pamatė pabūklo taikytoje keičiant taikiklį, patrankos vamzdį kiek pakreipiant į kairę. Paskui artileristai ėmė užtaisinėti pabūklą. Taikytojas pats griebė daktį ir prikišo jį prie degiklio. Nulenkit galvas, glauskitis prie sienos, sušuko Anžolrasas, klauptis palei barikadą. Sukilėliai susirinkę prie smuklės ir tie, kur buvo palikę kovos postus, kai atsirado gavrošas, galvotrukščiais leidosi prie barikados. Tačiau jiems dar nesuspėjus įvykdyti Anžolraso įsakymo pasigirdo šūvis – ir baisus kulkų šnypštimas. Tai iš tikrųjų būta kartečis. Šūvis buvo nukreiptas į redutos spragą. Nuo sienos rikošetavusios kulkos du nukovi ir tris sužeidė. Jeigu šitaip tęsis, barikada net laikys. Kartečia ėjo per ją keurai. Pasigirdo siaubo šauksmai. Šiaip ar tai pamėginkime sutrukdyti antrą šūvį, tarė Anžolrasas ir žemiau nuleidęs karabino tūtą jį nutaikė į seržantą, kuris tuo momentu pasilenkęs prie pabūklo drūtgalio tikrino taikiklį ir galutinai jį nustatinėjo. Taikytojas artilerijos seržantas buvo gražus, dar visai jaunas vaikinas, šviesia plauki, švelnaus protingo veido, būdingo šiai fatališkai ir grėsmingai ginklų rūšiai, kuri tobulindama savo siaubingą griovimo jėgą galų gale turės sunaikinti patį karą. Kombeferas, stovėdama šalia Anžolraso, stebėjo tą jaunuolį. Kaip gaila tarys, šlykštus dalykas tos skerdynis. Iš tikrųjų, kai nebebus karalių, nebebus nie karų. Anžolrasai, tu taikai į seržantą ir net nežiūri į jį įsivaizdo, gal tai puikus jaunuolis, narsus protingas, juk jauni artileristai labai išprusę vyrai, jis turi tėvą, motiną, galimas daiktas įsimylėjęs, jam daugiau daugiausia 25 metais galėtų būti tavo brolis. Jis ir yra mano brolis. Taip, kalbėjo toliau kombeferas. Jis ir mano brolis, klausyk, nežudykime jo. Liaukis, kas reikia, tai reikia. Ir blyškiu kaip marmuras Anžolrasos kruostų tyliai nuredėjo ašarą. Tuo pačiu metu jis paspaudė karabino gaiduką, žyptelėjo ugnis, ištiesęs rankas į priekį ir atmetęs galvą, tarsi stengdamas įsikvėpti oro, artileristas du kartus apsisuko vietoje, paskui šonų parkniubo ant pabūklo ir taip sustingo – Buvo matyti, kaip jo nugarą tarp menčių teka srovelį kraujo. Kulka jam keurai perverė krūtinę, jis buvo negyvas. Reikėjo jį nunešti ir pakeisti kitu. Barikada laimėjo keletą minučių. Devintas skyrius. Kam gali praversti senas brakonieriaus talentas ir taiklų šaudimas, kuris turėjo įtakos 1796 metų nuosprendžiui. Barikados gynėjai ėmė tartis. Toj vėl pradės pilti iš patrankos. Kartečias ugnies jie net laikys nie ketvirčio valandos. Būtinai reikia sumažinti smūgio jėgą. Anžol Rasas davė įsakymą. Ten reikia padėti čiužinį. Čiužinių nėra, atsakė kombeferas, ant jų paguldyti sužeistieji. Žanas Valžanas, kuris sėdėjo nuošalį ant akmeninio stulpelio prie smuglės kampo su šautuvų tarp kelių, Iki šios akimirkos visiškai nesikišo į tai, kas dėjosi aplinkui. Atrodė, tarytum jis nebūtų girdėjęs aplinkui murmant kovotojus, kam jam šautuvas, niš nieko jis neveikia. Išgirdęs Anžolraso įsakymą, jis atsistojo. Atsimename, jog tada, kai sukilėliai atvyko į Šanbrerį gatvę, kažkokia sena moteriškė numatydama šaudimą uždengė savo langą čiužinių. Tai buvo mansardos languti septynių aukštų name, ne per tolino barikados. Čiužinys ištiestas skersai lango, iš apačios buvo paremtas dviem kartelėmis kalbiniam žiaustyti, o iš viršaus jį laikė dvi virvutis, kurios iš tolo atrodė kaip šniureliai pririšti prie vinių įkaltų į mansardos lango staktą. Šios virvutis aiškiai matėsi dangaus fone lyg du plaukeliai. Ar negalėtų man kas duoti dvi vamsdį karabiną? Paklausė Žanas Valžanas. Anželrasas, kuris ką tik buvo vėl usitaisęs karabiną, jį padavė Žanui Valžanui. Žanas Valžanas nutaikė mansardą ir iššovė. Viena čiužinį laikanti virvelį buvo perkirsta. Čiužinys besilaikė tik ant vienos. Žanas Valžanas paleido antrą šūvį, antroji virvutė lyg botagas pliaukštelėjo į mansardos langą. Čiužinys praslydo tarp kartelių ir nudribo į gatvę. Barikada ėmė ploti delnais. Visi šaukė, štai ir čiužinys. Taip, tai taip, tarė kombeferas, bet kas jį paims? Tikrai čiužinys nukrito už barikados ribų tarp apgulėjų ir apgultųjų. Negana to, prieš keletą minučių kareiviai, seržanto taikytojo mirties įsiutinti, sugulė už jų susikrauto akmeninio pylimo ir atidengė į barikadą ugnį, kuri turėjo stoti patranką, priversta tylėti, kol bus papildyta jos tarnyba. Sukilėliai taupydami šovinius į šaudimą neatsakinėjo. Šautų ugnis barikadai buvo nebaisi, bet į gatvę biro kulkos – pražutingos kiekvienam, kas joje pasirodys. Žanas Valžanas pralindo pro spragą paliktą barikado, įžengė į gatvę, pro kulkų krušą pasiekė čiužinį, jį pakėlė, užsivertė ant nugaros ir sugrįžo į barikadą. Jis pats uždengė čiužinių pavojingą vietą ir taip jį pritaisė prie sienos, jog artileristai jo negalėjo matyti. Tai padarius visi ėmė laukti šūvio. Ilgai laukti nereikėjo. Patranka reumodama įspjovė stambių kulkų užtaisą, bet trikošeto nebuvo. Kartečiai įstrigo čiužinyje. Efektas buvo toks, kokio ir tikėtasi. Barikada buvo gerai apsaugota. Pilietį kreipėsi Anžolrasas į Žaną Valžaną. Respublika jums dėkoja. Bosvėjas susižavėjęs kvatojo išaukis, tačiai nepadoru, kad čiužinys turi tokią galę. Pasigailėtinas paklotas nugali per kūną. Na tiek to, garbė čiužiniui įveikusiam patranką. Dešimtas skyrius aušra. Kaip tik šiuo momentu kozetė pabudo. Jos kambarėlis buvo siauras kuklų švarutis su plačiu langu į užpakalinį namo kiemą į rytus. Kozetė nieko nežinojo, kas dedasi Paryžiuje. Vakar visą dieną ji buvo namie, o kai Tusenė pasakė, atrodo, kad mieste brusda, jau buvo išėjusi į savo kambarėlį. Kozetė mėgojo neilgai, bet kietai. Jis apnavo saldžius sapnus, gal iš dalies dėl to, kad jos lovutė buvo tokia baltutėlė – Jai prisisapnavo kažkas panašaus į Marijų, apgaubta šviesos aureolis. Saulė tvieskė jai tiesiog į akis, kai jį pabudo, ir iš pradžių jai pasirodė, kad sapnas dar tebesitęs. Pirmą akimirką jos mintis dar tebeveikiamo sapno buvo linksmos. Kozetė jautėsi visiškai rami. Kai prieš kelias valandas Žanas Valžanas įvijo nuo savęs bet kokį nerimą ir jokių būdų nenorėjo tikėti nelaimę. Pati nesižinodama kodėl, jį visomis sielos galiomis ėmė puoselėti viltį. Paskui jai staiga suspaudė širdį. Jau ištisas tris dienas ji nebuvo mačiusi Marijaus, bet Kozetė įtikino save, kad jis turėjo gauti jos laišką ir dabar žino, kur jį, juk Marijus toks protingas ir suras būdą su ją pasimatyti. Tikrų tikriausiai jis ateis šiandien, galbūt iš pat ryto. Buvo jau visai šviesų, bet saulės spinduliai dar krito gulščiai ir Kozetė pagalvojo, kad dar labai anksti, tačiau reikėjo keltis, kad spėtų sutikti Marijų. Jį jautė, kad negali be Marijos gyventi – ir kad vien todėl Marijus būtinai turi ateiti. Negali būti jokių abejonių, tai tikras dalykas. Ir taip jau nežmoniškai viskas susiklojo, kad reikėjo tris dienas kentėti. Tris dienas nematyti Marijaus. Kaip viešpats Dievas galėjo tai leisti? Dabar tas žiaurus dangaus akibrokštas tas likimo bandymas jau pergyventas. Marijus to jau atvyks su geromis naujienomis. Tokia yra jaunystė, ji greit nusišluosto ašaras – Skausmas jai atrodo nereikalingas ir jinai jo nepriima. Jaunystė tai ateities šypsena nežinomybė, atseit savo pačiai. Jaunystė natūralu būti laimingai. Pats jos alsavimas tarytum sklidinas vilties. Marijus sakėsi neteisęs daugiau daugiausia vieną dieną, tačiau Kozetė niekaip negalėjo prisiminti, ką jis apie tą neteimą kalbėjo – ir kaip dėl to aiškinosi. Visi esame pastebėję, kaip vikriai pasislėpia nukritusi ant žemės moneta ir kaip apsukriai jį moka tapti nesurandama. Pasitaiko, kad ir mintys mums iškrečia panašų pokštą, jos susigūžia kokiame mūsų smegenų kampelyje ir jų užsimušęs neatsiminsi, jos amžinai dingusios. Kozetai buvo truputį apmaudu dėl tų bergždžių savo atminties pastangų – Ji kalbėjo savo, kad iš jos pusės negražu ir negera užmiršti žodžius, kuriuos jai pasakė Marijus. Ji atsikėlė iš lovos ir apsiplovė sielą ir kūną, pasimeldė ir nusiprausė. Iš bėdos galima įleisti skaitytoje į jaunavedžių miegamai, bet jokių būdų ne į merginos miegamai.